cibiyar dr Bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar ta mata yau tatsuniya ce a kan wani harɗo da inda fiwa an yi wani makiyayi wai shi mai suna harɗo a can kusa da wani bakin daji da ake kira da suna dajin gafiya yana zaune da matarsa guda ɗaya wai ita mai suna hodenego shi harɗo kullum yakan yi ne a cikin daji wurin kiwon dabbobinsa amma kuma ita matar tashi sai ta dinga ha'intansa domin kuwa tana da wani kwarto mai suna indifewa kullum idan mijinta ya fita kiwo sai ta kama kaza daga cikin kajin mijin ta yankawa wannan kwarto nata ta shirya abinci mai daɗi su ci tare ananan ananan wannan abu yana faruwa har dai wata rana wata makwabciyar harɗo ta kira shi ta ce da shi a gaskiya harɗo duk lokacin da ka tafi kiwo sai matarka ta kira kwartonta ta yanka kaji ta ɗebi hatsi ta yi abinci su ci tare suna shewa idan kana son ka kama su ka yi kamar ka tafi kiwo yadda ka saba sai ka dawo jim kaɗan domin gane ma idaninka ana nan sai harɗo ya amince da wannan shawarar ran nan sai ya yi yadda ya saba ya fita kamar ya tafi kiwo amma sai ya laɓe a gidan makwabciyar nan tasa ya shiga fako can mai hali baya barin halinsa sai ga matarsa ta kama kazarsa ɗaya ta yanka ta gyara ta kuma ɗora girki sai ƙamshi kawai mai daɗi yake tashi da ta gama abinci sai ta zuba a cikin akusa ta rufe da faifai ta ɗauka ta tafi ta kama hanyar gidan wannan korto ta tirayen tiryan babu tsoro ma balantana shakka sai da ta ɗanyi nisa sai wannan miji nata ya bi bayanta ba ta tsaya kuma ko'ina ba sai gidan wannan kwarto nata amma kuma sai ta rashin sa'a ta tarar da baya gida har da mijin wannan mata yana daga nesa inda ya raɓe domin ganin inda ta shiga ta je ta ta ajiye wannan abincin a cikin gidan nan ta fito shi kuma har sai ya laɓe har sai da ta yi nisa sai ya je shi ya shiga gidan ya kuma zarce ɗakin da ta aje wannan abinci inda ya zauna ya cinye wannan abinci kakaf daga nan sai ya ɗauki akushin tuwon nan ya yi kashi a ciki ya kuma ɗauki akushin miya ya yi fitsari a ciki sannan ya ɗauka gaba ɗaya ya rufe ya yi tafiyarsa shi kuwa kwarto inda fiwa ashe ya tafi hira ne wajen abokansa da suka gama hira sai ya gayyaci abokansa su je su cin abinci a gidansa duk da cewa kuwa ya san baya da mata amma yana da tabbacin cewa wannan kwartuwa tasa za ta kai abinci ba tare da wani ɓata lokaci ba kwarto inda fiwa da abokansa suka kama hanya ba su tsaya ko'ina ba sai cikin gidan inda fiwa inda ya ɗauko a kusa yana buɗe akushin tuwo sai ya ga tsibin kashi a ciki da ya buɗe akushin miya sai ya ga fitsari zarnin fitsarin da ɗoyin kashin nan duka sun turnuƙe cikin wannan ɗaki kamar sun haɗa baki sai waɗannan abokai suka ce dama ka gayyato mu gidanka ne domin ka wulaƙanta mu ka ce za ka ba mu abinci amma sai ka buɗe mana kashi lallai ka cika mara kunya haka dai a fusace suka fice suka bar shi shi kuma karto inda fewa sai ya shirya wa zuciyarsa cewa zai kawo wata kwartuwar domin ya ɓata wa hudu na gwarai sakamakon ta kai masa kashi da fitsari a madadin abinci sai ya tafi wajen wata kwartuwar bai jima ba kuma da fita sai hodenego ta koma gidan domin ɗibar akusanta tana shiga sai ta ɗaga kayan da ta kai abinci sai ta ji nauyi sai ta ɗaga faifai domin ganin abin da ke ciki don a tunaninta mai yiwuwa abincin ne bai samu ya ci ba habawa aifa tana buɗewa sai ga wani gandireren kashi wanda ya kuma ɗakin da ɗoyi wannan abu ya bakanta wa wannan mata rai sai ta fusata baƙin ciki ya kamata a cikin zuciyarta ta ce amma inda fiwa ba shi da mutunci ya za in kawo masa abinci a mutunce amma kuma ya saka mini da kashi har ma da fitsari kuma a cikin akusana bari zan yi maganinsa nan take ta ɗauki wa'annan a kusa ta ɗauki kashin nan da fatsari ta juye masa a kan gadonsa ta sa kanta ta tafiyarta ba da daɗewa ba sai kwarto inda fiwa ya koma gidansa tare da sabuwar kwartuwansa suna shiga cikin ɗaki wannan kwartuwa ba ta zauna ko ina ba sai ta zarce kan gadonsa habawa aifa tana zama sai ta zauna a kan wannan kashi da fitsari sai ta ji alamar laima jin haka sai ta sa hannunta ta taɓa domin ta ji ko ƙila ruwan sama ne aka yi nan da nan ta gane ashe kashi ne nan take ta miƙe tsaye a fusace ta shiga ƙwalawa inda fiwa kira da ashirariya, tana ce da shi ashe kai ƙazami ne ta mai zagin fitan arziki sai ta kaɗa zaninta ta yi tsaki ta fita daga cikin ɗakin ta bar gidan da fitarta sai ya kwashe kayan ɗakin nasa ga baki ɗaya sai ya wanke a cikin daren nan kuma harɗo mijin wannan mata ya zagaya inda ya yi shanya ya tattara kayan nan ga baki ɗayansu ya kwashe sai ya nufi da su bakin rafi inda ya zuba su a cikin ruwa suka bi ruwa Nagari ya waye sai fiwa ya je domin kwaso shanyansa amma sai ya gabe ga ko da bante ba bakin ciki ya cika shi sai yanke shawarar cewa ya banka wa ɗakinsa wuta haka kuwa aka yi ya bi shawarar zuciya domin wai ya samu kubita ko daga abokan zama na wannan wuri gobara ta tashi ya yi kururuwa mutane kuwa suka taru aka kashe gobara inda wani mutum ya kawo wani tsumman riga ya ba shi kwarto inda fiwa yana sa rigar nan kuma ya lura hankalin mutane ga baki ɗaya sun karkata wajen kashe wannan gobara kawai sai yanki hukuncin ya sulale ya bar garin haka dai ya tsallake ya bar garin to dama ai abin kunya kan sa mutum garinsu ya gagare shi zama ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan wasu marowata. akwai wani mutum a wata ruga da ke gefen dajin gamji yana zaune tare da matarsa da 'ya'yansu guda biyu suna da wani matashin maraƙi guda ɗaya wata rana sai mai gidan nan da matarsa suka yanke shawarar cewa ya kamata su yanka wannan sa su ci nama to amma su marowata ne na ƙin ƙarawa sai suka shirya cewa za su je su cikin daji su yanka wannan sa inda ko ƙuda ba za su bari ya taɓa naman nan ba da zuwansu wannan daji sai suka tsuguna suka yi kashi nan da nan sai ƙudaje suka rufe wannan kashi sai suka bar wannan wurin suka je wani wurin daban inda suka yi wani kashin nan ma ƙudaje suka yi cincirindo a kan wannan kashi dalilin so na tsugunnawa yin wannan kashi shine idan har akwai ƙuda a kusa suna yin wannan kashi ƙuda zai zo idan ko suka sami inda babu ƙudan da ya zo to tabbas za su yi bandan namun su su gama hatta ƙudan ma ba zai ɗanɗana ba da haka da haka dai har suka yi kashi a wani wurin da babu ƙudan da ya bi sai mai gidan nan ya ce to mun dace a nan ne za mu yanka wannan son namu bayan sun yanka wannan son tun kafin su feɗe shi sai ga wani ƙaton zaki ya so sai ya ce da su kai me kuke yi a nan mai gida na jan haka sai ya ce da shi mun yanka sa ne to amma babu wutar da za mu ƙasa shi da zaki ya ji haka sai ya ce to ku san mini naman nan duk da irin zafin rowansu sai suka yankar wa zaki wannan nama suka shi amma maimakon zakin nan ya yi musu godiya sai ya ce ku ƙara mini zan yi muku wata waƙa mai daɗin gaske tun ma kafin su ƙara masa sai ya fara rera waƙar yana cewa ɗan ƙanƙanin abin nan ɗungun wa burga ne ɗungun na burga a ɗanɗane ni ɗungun aboki yana kiran aboki ɗungun da zaki ya gama wannan waƙar sai suka sake yankar masa nama suka bashi sai suka ce ya sake yin wata waƙar su ƙara masa da haka da haka har naman nan ya ƙare sai suka ce da shi ya ƙara yi musu wannan waƙa mai gida ya ce zai ba shi ɗa ba ko tare da zaki ya yi kardama ba sai ya rera musu waƙa suka miƙa masa ɗansu daga nan kuma suka ce ya ƙara yin wannan waƙar za su ba shi ‘yarsu zaki kuwa ya rera musu harma tafi waƙoƙin da ya yi a baya yana gamawa suka danƙa masa 'yar maƙwabtansu da ta biyo su dajin saboda taya su aikin nama can sai mutumin nan ya dubi zaki ya ce ƙara yin waƙar nan in ba ka matar nan tawa abu kamar wasa zaki ya yi waƙa mai gida ya ba shi matarsa abu kamar wadda aka jefa sai ya ce da shi ka ƙara yi zan baka kaina zaki ya sa zaki sa'a ta samu sai ya yi waƙar mai gida kuma ya miƙa kansa ga zaki a taƙaice dai zaki ya sami uwa da uba da 'ya'ya biyu da naman saniya sai ya kai su gidansa ya ajiye da ya tafi neman itacen da zai tafi dafa wannan nama kafin ya dawo sai mai gida ya kwashi iyalansa da naman sannan suka gudu bayan mai gida da iyalansa sun yi 'yar tafiya sai ya tsaya ya ce zai ƙirga su don ya tabbatar ba a bar kowa a gidan zaki ba to idan ya taɓa matarsa sai ya ce ɗaya ya taɓa ɗansa sai ya ce biyu ‘yarsa ce ta uku amma kuma ya manta da kansa yara yara saboda halin lokaci za mu dakata a wannan wuri in ya so a tatsuniyarmu ta gaba za mu ɗora a inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar abdulaziz ni aminu jibiral gwadabe ke mana fatan alkhairi